كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mi smo zadnji put govorili o posljednjim događajima ubijstva Osmana radijallahu anhu i da su to ta vrata koja su salomljena, vrata fitni koja su slomljena ili razvaljena nakon Omerovog radi Alanhu, dakle života. A onda i da je to početak fitni u islamskom umetu. Nakon njega hilafet je preuzeo Alija ibn Abi Talib, ibn Abdul Menaf, ibn Abdul Talib, poznat dakle svima nama kao Ebul Hasan i Husein. Jedan od njegovih kunije je bila Ebu Turab, tako ga je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem imenovao u bitci na Hajberu kada je prašna ušla u oči pa je radi Anhu se požalio da ne može da vidi, odnosno ne vidi na oči, pa je Allahom poslanik sa sebe pljucnuo i zamolio Allah, pljucnuo može zamolio Allah, tvar kvetala, da otkloni od njega tu ne daću druge predaje stoji da je, dakle, kad se probudi, da mu je prašna bila ušla u kosu, pa ga je Allahom poslanik sa Allahom sedam vidio kako otresa prašnu sa glavi, pa je dobio nadimak Ebu Turab. Također Ebu Qasim el Hašimi, Amrić je Allahom poslanika sa i ujedno i njegov zet. Njegova mat se zvala Fatima bint Esed ibn Hašim. Za njim se kaže da je ona prva Hašimijka koja je rodila Hašimiju. Imao je trojicu braće Taliba, Akila i Džafera. Bili su svi stariji od njega. U nekim predajama stoji da između svakog od ove braće bilo je po deset godina razoblja kako se koji rađaju, što znači da se rodilo koliko godina. Njih četvorca u koliko godina, šejh? Matematika? 30 godina, bar kalafik, 30 godina. Jedan se rodio, pa 10 godina prošlo, pa još 10, tvojica, pa još 10. Dakle, sve se rodili u 30 godina. Jedan na početku, jedan na kraju. Zatim, ona je prihvatila islam, učinila hijđu sa Allahom i poslanikom, sallallahu alaihi sellem, a Jalija radijallahu anhu je bio jedan od onima kojim obećan džennet i također je učinio hijđu sa poslanikom sallallahu alaihi veselem. Kad je Allah poslanik sallallahu alaihi veselem preselio, Ali je ostao iza njega, a Allah poslanik sallallahu alaihi veselem zadovoljan sa njim. Bio je tamnoput, crne kože, velikih krupnih očiju, imao je ispupčen trbuh, ćelav, bio je nizak, imao je gustu, veliku bradu koja mu je punila od ramena do ramena pa preko čitavog stomaka. E, bio je izrazito dlakav i po licu, i po prsima, i po rukama, bio je veseo, nasmiješen, radi Allahu anhu, varda. Kada bi hodao, hodao bi tiho, onako kako se prenosilo iz Allaha poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Prihvatio islam još kod dijete, neki kažu kad imao sedam godina, neki kažu osam, neki devet, neki deset, neki jedanest, pa sve do 17. godine se razilaze revajet kad je onaj primio islam. Allah najbolji zna. Također se prenosi, odnosno isti sira kažu, da je prvi prihvatio islam, a istina da je prvi prihvatio islam od djece. Prva od žena je prihvatila Hatidža, a od ljudi je bio Ebu Bekr, a Zaid ibn Harise prvi koji je bio eh, prihvatio islam od robova. Razlog toga što je prihvatio Alija radanu islam rano jeste da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga uzeo od njegovog oca u godini velike suše da ga on izdržava, da ga on hrani. Pa je te godine došla objava Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i islam na njega po sistemu, dakle automatizma druženja sa Allahom poslanikom sallallahu alaihi wa sallam je prešao, odnosno prihvatio je islam. Priča o tome da je on prihvatio islam prvi nije tačna i to je ono što se žele šije, rafilije da istaknu zanemarajući najistaknutijeg čovjeka u istoriji islama nakon poslanika sallallahu alaihi wa sallam o kojem smo mi govorili kao prvom halifi jeste Ebu, Ebu Bekr radijel anhu, Varda. Mnoj, mnogo je hadisa koji se prenose o njemu, njegovom životu. Neistinitih hadisa, lažnih, podmetnutih, sa kojima, odnosno koji nema nikakve veze sa islamom. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pobratim u njega i Sehla ibn Hanifa, neki kaže se pobratim Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa njim. Kažem, mnogo je onih hadisa koji se prenose, koji su prostavljaju svemu onome što je došlo u oba sahiha kod i Buhari i kod muslima i koji nemaju ništa zajedničko sa istinom, a izmišljeni su da bi se uzdigla ličnost Alija je radi a više njegove porodice, a najviše njegovog sina Huseina, a tome su se posvijetile, kažem, šije Rafidije i velik broj kod nas, dakle, na našim, eh, u našim redovima koji se prisuju u sunizmu, od onih dakle, koji onaj, inače ne gleda na vjestojnost hadica, od koji kakvih tarikata i njima sličnih. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je na Bedru dao zastavu Ali radijallahu anhu, a imao je samo 20 godina. Kaže prenosi se Debu Džafer Muhameda ibn Ali kaže pozvao je glasnik sa neba na dan Bedra pa je rečeno da je nos, da o, na njegovo ime bilo Ridwan pa je rekao nema kaže sablje osim Zulfikara niti ima momka kao što je Alija radijalahu anhu. Ove hadisi njima slični su mursel hadisi, ne imaju povezane lance prenosilaca. A istovremeno, dakle, da ne bi došlo do zabune, niko od nas ne negira ni fadl, ćemo, dakle, onaj, inšala tala je sad i navesti, niko ne, ne, ne vrijednost, manju vrijednost Alije radijallahu anhu, njegov ulog, njegovu važnost, njegovu hrabrost, njegovu snagu i njegov položaj koji je uživao među ashabima, jer od vremena Ebu Bekra, kad je Ebu Bekr prihvatio hilafet, Ali ja radi lanhu nije se onaj bunio, nego mu je dao prisegu, a onda nakon smrti Fatime obnovio svoju prisegu zbog toga što između Fatime i Ebu Bekra došlo do zamjerke zbog miraza koji je uskratio Ebu Bekr Fatimi. A onda kad je zatražila da Alija radi lanhu nadgleda i metak sadake i zekijata, Ebu Bekr nije dozvolio pa se ona, ona još više naljutla na Ebu Bekra. Ali upreko svemu tome, uprko svemu tome, Alija radio Anhu se nije, niti je govornic se borio protiv Ebu Bekra, također protiv Omera, a onda kasnije ni protiv Osmana, iako smo mi spominjali dakle, u, u, onaj, u dva predavanja u vrijeme Osmana radio Anhu, da je on se osjećao, odnosno osjećao da je on trebao da bude halifa, odnosno da je onaj e, hilafet njemu uzeti, da je dat Osmanu radio Anhu, ali to opet nije za njega stvaralo problem. Učestvovao je u bici, kaže na Bedru, zatim na Uhudu. Uvijek je bio sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi wasallam. Iscao se kao i ostali ashabi po svojoj hrabrosti. Kada je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, bio ranjen na Uhudu, Ali je radi lanuhu je svojim rukama čistio lice Allaha poslanika sallallahu alaihi sallam, brisao mu krv, skidao sa njega prašinu. Kaže Allahov poslanik, sallallahu alaihi sallam, u bici na Hajberu. Sutra ću, kaže, dati zastavu čovjeku koji voli Allaha i njegova poslanika i koji ga voli Allaha i njegov poslanik. Pa su, kaže, ljudi osvanuli, odnosno prenoćili, osvanuli, iščekujući kome će biti data onaj zastava, pa je usta, prvo, došao kod Alije radi Anhu, Alije su bile već oči napunjene prašnom, pa je Allahom poslanik sa Allahom pljuznom u oči, potrljavao mu i nikada više nije onaj obolio nikakvu očnu bolest. Pa je Allah te barke nakon mnogih pokušaja da muslimani savladaju jevreje Hajbera, onaj dao uspjeh muslimanima onog trenutka kada je Alija radi Anhu ponio svoju zastavu. Istakao su tome što je kada ga je udario jedan od jevreja Hajbera, slomio, odnosno izbacio mu iz ruke njegov štit, kaže Alija radi Anhu je skinuo vrata sa jedne od kuća i čitavu bitku na Hajberu je nosio ta vrata. Kada se bitka završila, on je bacio ta vrata sedmorca, ljudi nisu mogli da ta vrata podignu. Također, istakao su to i biti što je, a mi ćemo to malo kulturnije da upakujemo kako to voli, dakle javnost, došlo je do dvoba između njega i najbo, najpoznatijeg konjanika ili bojovnika od jevreja, Mohariba, što je se završilo smrtnim ishodom po ovoga jevreja. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve kada ga je ostavio u Medini kao namjesnika, kaže Allaho poslaniče, zar me ostavljaš sa ženama? Kaže Allaho poslanič, sallallahu alaihi sallam, zar ti ne želiš da budeš prema meni ono što je bio Harun prema Musao, dakle kao namjesnika ga je ostavio, povjeravao mu, osim što nema vjerovjesnika poslije meni. Allaho poslanič, sallallahu alaihi sallam, ga je poslao u Jemen kao sudiju, a sa njim zajedno poslao Halda ibn el-Walida. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je povjerio i u najtežim trenucima onoga dana kada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem činio hiržu, ostavio je Aliju radijallahu anhu da za njega vrati povjerene stvari koje su bile kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ostavio vasijet kao što to tvrde šije Rafidi i oni koji su njima nalik, dakle sa druge strane ogledala. Kada je Ibn Abbas, odnosno kada je Abbas rekao Ali, idi pa pitaj Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem neka ostavi oporku iza sebe, Kaže ne, jer ako nam, kaže, on uskrati, nikad nam niko hilafet više neće dati. Tako da nema ni jednog vjerodostojnog hadisa ili predaje da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve striktno istakao pojedinca, a posebno nekoga iz svoje porodice da bi on bio halifa nakon Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, lažovi od Šija, Rafidija, oni koji pričaju rašte priče o hilafetu i kako pripisuju Ali radijal Anhu ono što nije bio, ono što nije Allah subhanahu wa ta'ala objavio ni u svojoj knjizi ni u sunetu ali svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem pripisujući Ali koji kakve iz, izjave niti Ali je rekao, niti su bile objavljene, niti su ostale sunet nakon Allaha poslanika sallallahu alaihi veselem kao što je nemoj Alija jesti onaj stojeći, nemoj da oblačiš e, šarvale, odnosno pantalone stojeći, nemoj šiti odjeću na sebi dok je ona nad, dok si odjenu i tako dalje. Sve su to stvari, odnosno i mnoge druge stvari predaje o Ali i njegovim običajima njegovog života izmišljene, a ne imaju nikakve zajedničke stvari sa islamom i muslimanima. Imao je tri sina, Hasana, Huseina i Muhsina. Kada je data prisega Ebu Bekru na Sidihu da na dan se hife, bio je, kažem, od skupine oni koji su dali prisegu, a onda je obnovio nakon smrti e, Fatime radijallahu anhum ajma'in. Prvi koji mu je dao prisegu je bio Talha i to pružio mu svoju uh, već tako, tako se kaže jel, nemoćnu, nesposobnu ruku, desnu ruku a ona mu je bila ona je oštećena na dan Uhuda. I to Talhana ruka je stradala kada je štitio Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem od mušrika na Uhudu. Kažu neki od prenosilaca, govoreći o danu kako je njemu data priseda, prisega, da je a, Talha, odnosno da su pojedinci tražili Talhu, neki su tražili Zubeira, da im dadnu onaj e, prisegu, ali niko od njih se nije odazivao. A onda je data prisega Ali radi Allahu Anhu, a Talha i Zubeir su tražili da Ali radi Anhu da im, dadne, da, da im dadne Basru i Kufu da budu namjesnici Pa su oni, pa je Alija im odgovorio, ja ne želim da vi budete daleko od mene, hoću da budete u mome ili u mom društvu. Neki od pisaca Sire kažu da mu pojedinci ni od Ashaba nisu dali onaj prisep kao što su Hasan ibn Sabit, Kab ibn Malik, Mesle ibn Muhalle, Abu Said, Muhammed ibn Mesle, Minuaman ibn Bešir, Zaid ibn Sabit, Rafa ibn Hudejč, Fadala ibn Ubejd, Kab ibn Ađre i neki drugi u nekim drugim predajama kao što se to pripisuje ibn Omeru, Sad ibn Bevekasu i tako dalje. Prisega mu je data dok je još bio u Medini. Neki kažu da se to desilo 19. dana Zulhidžeta jer je Osman ubijen 18. dana Zulhidžeta, dakle Ešur al-Hurum. Drugi kažu da je to se desilo 5 dana nakon ubistva Osmana radijallahu anhu. U to vrijeme je Gafq ibn Harb bio namjesnik u Medini. Egipćan su tražili od Alije da on bude taj koji će onaj prihvatiti hilafet, a Alija, Alija se od njih krio, Kufljan su tražili od Zubeira, a stanovnici Basre su tražili to od Talhe. Pa niko od njih dakle, nije priželjkivao hilafet zbog same fitne koja je nastala, nereda koji je desio među, pojavio među muslimanima. A onda je onda su otišli, dakle, ko sad ibn Bekas, a Egipćan su bili ko? U čitavoj priči su koji Egipćani? Haridžije. Dakle, prošli put smo zaključili da su bili šta? Haridžije i da je sva fitna krenila od koga? Od Egipćana. Kaži pa su otrli Kosada ibn Abi Vekasa i rekli su ti si od onih koji su učestvovali u Međusu Šura, dakle kad se ona bila ili kad se otvorila skupština. Kaži pa je sad odbio, a onda se otrli od Ibn Omera pa je Ibn Omer odbio da im pomogne oko toga ko će, koga će izabrati kao halifu. A onda su se, kaže, sastale Hariži pa su rekli šta ćemo ako se vratimo u svoja mjesta, u svoja naselja nakon što smo ubili Osmana radijallahu anhu ako ne postavimo nikoga kao halifu i niko ne preuzme ovaj hilafet, odnosno niko ne preuzme ovu stvar, nećemo onaj uspjeti obrazložiti ljudima zašto smo svrgli halifu kada drugog halife više nemamo. Kaže, pa je otišao kod njega Leštar, Leštar je bio od predvodnika onaj, eh, Haridžija, pa je uzeo ruku Ali radi Anhu i dao mu prise, prisegu, a i stanovnici Kufi kažu da je prvi dao prisegu Ali radi Leštar Nehej. To je bilo u četvrtak, neki kažu, dakle, rekao sam 19, neki kažu 20 i četvrtog zul hijđeta. Pa su, kaže, povikali da niko ne zaslužuje hilafit kao što je Alija radijallahu anhu. A onda se Alija u petak popio na mimberu pa su mu prisjeku dali ostali ljudi. Prvi koji im je pružio ruku i to sakatu ruku je bio Talha radijallahu anhu arda, a neka, neka je rekao inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Zatim je prisegu mu dao i Zubeir, između ostali koji su mu prilazili, pa je nakon toga Zubeir rekao da je prisegu dao, a sablja mu je bila iza vrata. U Kufi je namjesnik bio Ebu Musa ili Ašari radila Anhu. Namaz i stvari oko ministarstva odbrane ili ratne stvari je vodio Kaha ibn Amr, a Harađ ili financije je vodio Džabir ibn Funan el Muzeni u Basri je vlada Abdullah ibn Amir, u Egiptu Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Serh, a Abdullah ibn Abi Serha je sa vlada, on već bio pripremio za protirivanje Mohamed ibn Abi Huzeyfe, o što smo o tome o što smo dakle prije pričali, kasnije će doći na samom kraju ako stigne večeras priča o Mohamed ibn Abi Huzeyfi, kako ga je Osman radila Anhu nakon što mu je otac na imam poginuo, uzio kod sebe ga hranio, odhranio ga kao dijete nemoćno, a on mu je vratio time što je poveo grupu Haridžija i ona ista ta grupa je ubila Osmana radijallahu anhu. U ovo vrijeme je Šaman vladao ko? Jedna od spona i ratova nakon toga je bio ko? Muavija radijallahu anhu, Varda, Muavija ibn Abi Sufjan. Njegovi namjesnici su bili su Himsu, Abdurrahman ibn Khalid ibn Walid, u Kansarinu Habib ibn Seleme, u Jordanu Ebu Laver, u Palestini Hakib ibn Alheme, u Azerbeđanu Ešas ibn Kajs, u Krhiziji Džerir ibn Abdullah al-Bajali, u Halevanu Tejbi ibn Nehas, u Kajsariji Malik ibn Habib, u Hamezanu Hubejš. Kada je Osman radil Anhu bio ubijen, Nuaman ibn Bešir je uzio Osmanovu krvavu košulju i odnio je sa sobom u Šam i oni prsti koji su bili osjećeni od njegove žene na ile stavio je u jednu kesu i odnio u Šam Muavi radil Anhu. Kaže pa je Muavija ovu krvavu košulju i njene prste zakačio na mimber da bi ljudi, kaže, gledali. A onda su, kaže, ljudi, dakle, bili postaknuti time i želje, imali su, dakle, želju za osvetom protiv svih onih koji su se digli protiv Osmana radijallahu anhu Kaže, pa su ljudi se okupili oko minbera plačući, žaleći za Osmanom radijallahu anhu Nekada bi se, kaže, ova košulja uklonila, nekada bi se vratila ponovo na minber Većina, kaže, ljudi te godine nije prilazila svojim ženama iz žalosti zbog samog događaja. A skupina i oni koji su bili od prijatelja Moavi i Radla su nagovarali Muaviju da traži osvetu za krv Osmana radijallahu anhu. Među njima koji su bili uz Muaviju su bili Ubade ibn Samid, Ebu Darda, Ebu Umame, Amar ibn Ambese i drugi od ashaba. Od tabina bio je Šarik ibn, Šurik ibn Habaše, Ebu Muslim al-Hawalane, Abdurrahman ibn Ghanem i drugi tabini. Kada je se dala prisjeka Ali radijallahu anhu i od Talhi od Zubira i drugih velikih istaknutih i poznatih ashaba. Prvo što se traži da li je radi Allahu anhu jeste da uspostavi zakon o kaznama, izvršenju kazni ili kako se to naziva u šarijetu al-hudud i da se normalno izvrši osveta ili odmazda za Osmanovu radi Allahu anhu krv. Međutim, Alija radi Allahu anhu je smatrao da muslimanska država, ja uvijek aj ne smijem govoriti islamska država zbog zloupotrebe samog termina, iako je stoji ovdje svugdje islamska država, ali ništa nije slučajno i sama zloupotreba toga naziva je došla planirano od dušmana onaj, o, o, islama, da se niti se smije pričati o hilafeti, niti se smije pričati o džihadu, niti se smije pričati dakle, onaj, o islamskoj državi. Iako su ovo sve citati, ovo je sve istorija, ne odnose ni nešto, ništa na naš dakle, govor da kažem ja ili nešto vi, da se može nekom od nas prepisati. Ali je radi Lanhu je rekao pre svima njima, ja smatram da muslimanska država nije dovoljno jaka, suprostavi onima koji su ubili Osmana radijallahu anhu i da će oni iskoristiti priliku jer je bilo koliko hiljada? Ši, šest hiljada je bilo. Šest hiljada posle se ono odvojili sa Harkusom, bilo je dvije i po hiljade. Dakle, bilo je šest hiljada unutar. I kaže Alija radi Anhu objašnjavajući svom sinu El Hasenu, Hasenu, kada je tražio Hasan od njega svom povuče da ne ulazi u fitnu, fitnu on kaže, sine, onaj, mi smo bili opkoljeni isto, spriječen smo bili da je bilo šta drugo učinimo isto kao što, su bili, što je spriječen bio Osman. Ko što nije mogu izaći iz nismo ni mi mogli zbog njihovog mnoštva Haridžija koji su došli u Medinu. Zatim je, kaže, Zubeir tražio od njega da ga postavi u Kufi i da mu on dovede svoju vojsku, a Talha je rekao, postavim u Basru, ja ću dovesti, kaže, Basrijsku vojsku i da iskorijenim ove Haridžije i neznalce od Beduina, a, dakle, one ih nazivaju naziva Arab, pustinjaka, Ali, Alija radijalahu anhu je govorio polako dok ne, ne, onaj, dok ne složim situaciju, u Medini, ne pripremim onaj e, muslimane u Medini za takve stvari. Pa mu je zatim došao Mughire ibn Šuabe i rekao najbolje bi bilo da ostaviš namjesnike, one koji su bili u vrijeme Osmana radijalahu i da ih ne diraš sa pokrajina gdje su vladali. A onda je došao drugoga dana i rekao najbolje bilo da ih smijeniš pa da vidiš ko će se pokoriti, ko se neće pokoriti. Pa mu je došao Ibn Abbas radijalahu i kaže Jučer te je kaj savjetovo, danas ti je, kaže, slagom. Dakle, danas te vara. Pa kaže, ali ja rada anuh mugir, što ste to uradio? Jučer sam me, kaže, jesu, jučer sam te savjetovao. Danas sam te, kaže, ona, htio prevariti. A onda je, kaže, mugire otišao za Meku. A nakon njega su za Meku otišao Tahla i Zubir. Tražili su od Alije radi anuhu da obave umru, pa im je dopustio. A onda, nakon toga, ono što je odlučio Ali radi anuhu jeste da ostavi, posebno da ostavi Moaviju u Šamu, nehtijući da ga smijeni zbog samog odnosa ili njegovog dakle, stava e, prema životu ili ubijstvu Osmana radijallahu anhu. Zatim je Alija tražio od Ibne Abasa da ode u Šam da razgovara sa, sa Muavijom, pa iako bude mogo da ga smijeni, pa je rekao ja se bojim da me Muavija neće ubiti zbog Osmana, zbog toga što sam ja iz tvoga rada i svoje familije. Alija kaže radila Anhu, neće se kaže nikada to desiti, a Ibn Abbas kaže, Alija, ti znaš da je rat varka. Ove godine, dakle 35. godine po Hirži, kad je Alija preuzeo hilafet, kad je među muslimanima se uvuko nemir, fitne, ratovi ubistva, Konstantin, sin od Herakla, je namjerio se sa 30 jedinica da napadne na muslimansku državu, pa i Allah Đelešanuhu ugušio na moru sve osim nešto malo, osim Konstantina i nekoliko njegovih dakle, pratilaca. Kaže, pa su ga odveli na Siciliju, a onda na Siciliji su mu uveli ga u kupatila u saunu i tam su ga oni ugušili i rekli su pobio si naše ljude, sad je vrijeme za tebe. Zatim je nastala 36. godina po Hidžri. Ova godina je, kažem, nastavak Hilafeta Ali Vitaliva, u ovoj godini je postavio svoje namjesnike Abdullaha ibn Abasa je postavio u Jemenu, Semur ibn Džunduba u Basri, Amaru ibn Šihaba u Kufi, Kajsa ibn Sada ibn Badu u Egiptu, a u, Šamu Sehla ibn Hanifa. Tada je htio smijeni Muaviju. Kada je Sehl ibn Hanif krenuo prema Tebuku, susreo se sa konjanicima od Muavije, dakle njegovim vojskama, pa su ga pitali ko si ti, kaže ja sam emir, Kažu emir čega? Kaže emir Šama. Kažu ako te je Osman poslao, dobro došao. Ako je neko drugi, kaže ti se vrati. Kaže ili niste čuli šta se desilo? Kaže čuli smo, znamo šta se desilo. Ona i kaže bilo bi bolji da se vratiš. Kaže pa se vratio Ali radi Allahu anhu. A za Hajsa ibn Sa'ada se razilazi šta je bilo sa njima, odnosno on je otišao u Egipt, pa kažu da je većina njih dala mu prisegu, odnosno prihvat, prihvatili su njegovo namjesništvo osim jedne manje skupine koja je rekla mi nećemo dati prisegu onaj, sve dok se ne pobiju ubice Osmana radijallahu anhu. Također stanovnici Basri su prihvatili Umaru ibn Šihaba, poslato kao emira. Kaže, pa mu je se suprostavio Talha ibn Huvejlid, opet iz sržbe prema, dakle, zbog krvi Osmana radijallahu anhu. A on se vratio, ali ipak ga obavijestio, a ovo je sve bilo, dakle, e, pri, e, sami događaji koji su već pripremali se za veliku fitnu koja će se proširiti kroz čitav muslimanski svijet. Ebu Musa je pisao Ali radi Lanhu da su kufljani spremni da dadnu prisegu i da onaj očekuju onaj njegov dolazak u Kufu. Jer je Ali radi Lanhu bio do tada u... Gdje je bio Hilafet? U Medini. Ali je radila Anhu u čitavom ovom periodu pisao je pisma Muavije radila Anhu, a Muavija mu nikada nije odzivao se, niti odgovarao na pisma. Sve, sve zbog dakle, samog ovoga događaja sa Osmanom, a onda mu je, kaže, poslao Ferman. Kaže, pa je glasnik došao kod Alije radila Anhu, pa kaže, šta se ostavi za sebe? Ostavio sam, kaže, ljude koji neće osim samo osvetu. Svi su, kaže, već u velikoj brizi. Ostavio sam 70.000 ljudi koji plaču za Osmanovom košljom ili njegovom krvlju. Kaže, zakačena je u Damasku na, mimber, na Mimberi. Kaže, Alija radi Anhu, gospodar moj, ja se odrećujem od krvi, odnosno Osmanove krvi, to jeste nemam ništa sa njegovom krvlju. Zatim je, kaže, izašao izaslanik Moavije da se vrati nazad u Šam, pa su, kaže, Haridžije ga opkolile, a onda je Alija radi Anhu zatražio da mu se pomogne da spasi ovog njegovog izaslanika. Pa je, dakle, ovaj izašao u miru, spasio se od Haridžija. Zatim je napisao Hajsu ibn Sa'adu u Egipat da pripremi ljude za borbu. Zatim je napisao Mus u, Kufu. Poslao je Osama, Osmana ibn Hanifa sa tim pa je rekao, postakao ljude, postao ljude da se pripremi da izađu iz Medine i iz Kufe, iz Basre, iz Egipta, da svi krenu prema Šamu. Kaže, većina njih je teško to prihvatila posebno stavnika Medine od Ashaba. Nije se Ali radi Allahanhu odazvalo osim petorca u nekim predajama sedmorca. Dakle, od koga? Od ashaba. Dakle, ashabi nisu htjeli da učestvuju u bici protiv Muavije, jer je Muavija je bio ashab Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Kaže, pa je Hasan ibn Alija prišao u svome ocu i rekao, oče, zašto se nema niš protivanja muslimanskih krvi? Zar ne vidiš da će se, kaže, raskol, odnosno raskol ubačen među muslimane. Međutim, Ali Rada on ga nije, nije ga slušao, nego ustrajavao pripremi vojske da krene prema Šamu. U Medini je ostavio Kuthma ibn Labasa. Događaj oko Deve, ili takozvana bitka oko Devi. Kada je Osmar Radijalan ubijen u danima Tešrika, žene Allahova poslanika, sallallahu sallam, ilu mehatul mu'minin, su već bile na hađu, i pobjegle su od fitne koja se dešavala, odnosno što se desilo u Medini. Kada su saznale da je Osman radi Anhu ubijen, one su ostale, nisu se vraćale onaj, za Medinu i sve iz straha da njih ne obuhvati ono što, odnosno sa njima ne desi ono što je desilo Osmanu radi Allahu Anhu. Kada je data prisega Ali radi Allahu Anhu i kada su ljudi pomislili dakle, da, se, da se smirilo stanje, već je fitna poprimila neke svoje druge oblike. Alija radijallahu anhu i ostali ashabi su bili opholjeni u vrijeme, dakle onaj e, ubistva Osmana radijallahu anhu, bili su opholjeni u Medini, nisu mogli da izađu iz Medine, nisu se mogli sastajati. Pa nakon što je prisega data njemu, Talha iz Zubir zatražio zatražili da Alije da ih pusti da ode da obave umru. Sa njima je bila velika skupina ashaba koji su izašli iz Medine. A onda je Abdullah ibn Omer ibn al-Hatab zatražio od Alije radijallahu anhu da i on izađe iz Medine. Kaže, ja sam samo jedan od stanovnika Medine, ja, kaže, neću izaći onaj bez velike potrebe. U Medini, halalte, u Meki, ja iša radi Anha već bila sa, okupila oko sebe velik broj ashaba i sa njom su bili Talha, Talha i Zubair. Ona se, e, nakon što ih je okupila, obratila im se u jednom govoru gdje je istakla obavezu osvete ili obavezu odmazde za krv Osmana radijallahu anhu varva. Istekla je hurmet, dakle Zul Hidžeta u mjesecu u kojem je ubijen, zatim mjesto gdje je ubijen, to jeste harem Allahova poslanika sa vasena i Medina je sama po sebi harem. I pored svega onoga što su radili, što su ubili Osmana i još neke od muslimana i što su uzeli imetak muslimana, Pa su, kaže, ljudi prihvatili stava Iše radijallahu anha i prihvatili su da krenu prema Šamu. Kaže, ako se susretnete, ako krenete prema Šamu, neko, im je, neko između ostalih je rekao, ako krenete prema Šamu, tamo imate Moaviju, Moavija čuva Šam. Ako krenete, kaže, u Medini, da tražite onaj e, krv ili odmazu za Osmana, Osman je tamo ubijen. Kaže, pa se dogovorila krenu prema Basri i da se tamo oformi muslimanska vojska koja će krenuti u boru protiv Haridžija prema Medini. Ostale majke pravovjerni, mimo Aisha radijallahu anha, su se na pola puta već razlizu sa Aishom, pustili su Aishu da ona ide prema Basri, a one su krenule prema Medini, nisu htjele biti u njenom društvu, nisu htjele da krenu prema Basri. Kaže da su muslimani tada već našli šestotina u hazni muslimansku betul malo našli šestotina deva i šesto hiljada dirhema, pa su podijeli šestotina deva i šesto hiljada dirhema, pripremili su vojsku, a među njima, dakle onaj koji je pripremio vojsku je bio Ibn Amer. Hafsa bint Umar, dakle žena Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam, je zajedno bila sa Aishom radijallahu anha, I ona je također krenula prema Basri, ali njoj njen brat Abdullah nije dozvolio da nastavi svoje putovanje, nego je usmjerio prema Medini. Sa Išom radijallahu anha je bilo na kraju nešto oko hiljadu konjanika, neki kažu 900 konjanika, iz ostavnika Medine i ostavnika Meke. I u putu oni koji su se priključili bilo je otprilike nešto oko 3000 radijallahu anhum ajma'in. Aisha radijallahu anha je bila u nosilici na, na leđima deve, a njena deva se zvala Asker. A vi ovdje u Sarajevo imate, jel da Asker? Tamo. Kad su došli do mjesta gdje će se razići, kaže, zaplakale su majke pravovjernih za Išom i kaže, taj se na, dan nazvao dan plača. A onda su, kaže, oni krenuli prema Basre, ovi su otišli prema Medine. Na tom putu, Muslimane je predvodio namaza Abdullah ibn Zubair, bratić od Aisha radijallahu anha, a Mervan ibn Hakem je učio ezan onaj, za namaze. Kad su došli do jednog mjesta po imenu Hawab, čula je Aisha radijallahu anha lavež pasa. Pa kad Aisha radijallahu anha pitala koje je ovo mjesto, rekli su ovo je izvor Hawaba. Kaže Aisha radijallahu anha inna lillahi inna ilaihi rađiun, kaže ja se vraćam. Kaže zašto se vraćaš? Kaj čula sam Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kaj je rekao da mi je, kaže, znati koja će, kaže, od vas biti kazalaju, koja će biti kao povorci, kazalaju psi na izvoru Hau'aba. Pa je, kaže, prišao Abdullah ibn Zubair, rekao, onaj ko ti je rekao da je ovo izvor Hau'aba, nije istina, slago je. Kaže, ti samo nastavi svojim putem, a u suštini ovo je bio izvor Hau'aba, na što je Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam upozorio, al kader, odnosno hazer, ne mijenja kader. Ono, ako se bojiš, nećeš kader promijeniti. Zatim je Alija radijallahu anhu poslao svoje konjanike, a Aisha radijallahu anhu poslala, poslala je svoje dakle, predstavnike. Između ostalog predstavljao ih je i ovaj Osman ibn Hanif, Imran ibn Hussein i Ebu Esved Duveli. Kad su došli, onaj, kod Aisha radijallahu anhu pitala se zbog čega je krenula, ona je, kaže, krenula smo da tražimo krv Osmana radila anhu, jer kaže ubijen je kao mazlum u mjesecu haramu u, u samom haremu Allahova poslanika sallallahu alaihi veselem. Također sa njom su i Talha i Zubir sa istim razlogom su bili, s tim da su onaj Talha i Zubir e, već imali nekih da uglasi sa Salijom radijalno od prije, zbog toga što im on sam nije htio na, dati namjesništvo na, nad Basrom i nad Kufom. Kaže Osman ibn Hanif, ina li la yunaila ih rađiun, do čega je kad je došao islam takvom gospodara Kiabe, pogledajte oko čega se mi kaže, odnosno sa čim se mi kaže bavimo. Imran ibn Husein, kad je me Allaha, vidjet ćete, kaže, šta će, do čega će ovo dovesti muslimane. Kaže, ukazujući na Osmanove riječi, Osman ibn Hanifa, hadisa Allahom poslanika sa Allahom koji prenosio da ibn Mesuda, da je Allahom poslanika sa Allahom rekao snaga Islama je u 35 godina. Kaže, pa je Osman ibn Hanifu rekao Imran Huseinu, gdje mi kaj je reći šta da radim? Kaj najbolje je da se sustegneš od izlaska, da budi, odnosno ja bi, kaže, najviše volio da se od izlaska da budem u svojoj kući, jer onaj koji sjedi na svojoj devi, bit će spašen, odnosno koji ne izlazi, onaj svoje kuće bit, bit će spašen. Kaže Osman, radi Anu, ja, ja ću, kaže, se suprostaviti njima sve dok ne dođe mirul mu'minin, pa onda, kaže, pozvao ljude, da uzmu oružje i da se skupe u džami. Kaže, kad se skupili, pripremili, ustao je, kaže, jedan čovjek zajedno sa Osmanom, popio se na Mimberu, rekli su ovo ljudi, ovo je kaj skupina ljudi koji su došli u strahu iz, eh, iz zemlje gdje se ni ptica ne boji. Ako hoće da traži krv Osmanovu radila Anha, radila Anhu, mi ga nismo ubili, oni od nas to ne mogu tražiti, mogu se vratiti odakle su i došli. Pa je Lesved ibn Sarija Sadi ustao i rekao došli su, kaže, da se broje protiv nas zbog onih koji su ubili Osmana. Dakle, nas i oni koji su bili među njima. Kaže, pa su ga ljudi ušutili, a onda je Osman ibn Hanif shvatio da u Basri ima onih koji su bili pomagači, dakle, oni koji e, su tražili osvetnike ili koji su tražili osvetu za Osmana radijallahu anhu. Zatim se spustili došli su do mjesta El Merbet, nedaleko od Basri, a onda stanovnici Basri izašli njima u susret. Pa je Osman ibn Hanif došao sa vojskom u Mirbed, pa se tu obratio im Talha radi anhu wa rda. Također, tvrdeći da je obavez da se osvijete za Osmanovu krv, zatim se obratio Zubir sa istim ovim riječima, a u Osmana ibn Hanifa vojsci je, on je već vojska bila spremna za bitku. Pa je onda progovorila ili obratila se Umul Mu'minin, Aisha radijallahu anha i postala na bitku dakle, između ova dva tabora. Pa je, kaže, došlo do izmjene, razmjene bacanja kamenja, jedan s drugi e, gađal kamenjem. A onda je nastupila noć pa se odvojile ove dvije vojske. A onda je Harsa ibn Hudame Sadi rekao, Jaumel mu'minin, tako mi Allaha manja je stvar što je poginuo Osman nego što ti kaže izašla iz svoje kuće i popela se na devu noseći, odnosno e, žrtvujući sebe da pogineš. Ako si, kaže, došla kao pokorna, vrat se odande odakle si došla, dakle, se pokoraš Allahom njegovom poslaniku, vrat se odande odakle si došla svoje kući, ako si, kaže, došla da si prisiljena, ti, kaže, zatraži pomoć, vrat kaže, ljudi tamo odakle si došla. Kaj je pa istupio Hakib ibn Džibille, a predvodio je konjicu Osmana ibn Hanifa, pa je kaj tako započela borba između ova dva tabora, tabora Alini iz Aslanika i Aishine vojske Umul Mu'menin, radijallahu anhum ajma'in. Kaže, pa se Aisha radi anhu, radi anha, sakrila na mezarlje od Benu Mazina i onda je, kaže, tu opet spasla, nastupla je noć, pa su se sačuvali. A onda nakon idućih dana je došlo do velike bitke između ova dva tabora, to jeste Aline i Aišine vojske. Velik broj ljudi je poginuo i od e, Osmanove vojske, to jeste Osmana ibn Hanifa, e, predstavnik Ali radi Alahanu, a ni jednoj bitci nije izgubljeno udova kao što je izgubljeno ovoj, to jeste velik broj bio ranjenika i osjećanih ruku i osjećanih nogu. Kaže, pa se onda proširila tvrdnja da su Talha i Zubir dali prisegu uh, Ali radijalno prisiljeni, a onda su postali Kaabu ibn Suru Kadiji ili namjesniku onaj, Medine. Pa izašao, kaže, u petak na Memberu i upitao jesu li Talha i Zubair dali prisegu prisiljeni. Kaže, svi su ljudi šutili osim Usame ibn Zejda. Usame ibn Zejda je ko? Asab Allahov poslanike sallallahu alejhi ve sellem koji ga pripremio Allahov poslanik sallallahu alejhi za bitku, a, na, a poslao ga je ko kasnije. Ebu Bekr pa kaže jesu kaže bili su prisiljeni. Kaže pa su ljudi skočili da ga udaraju. A onda su ga a, sačuvali Suhejb, Rumi i Ebu Ayub al-Ansari. Kažu oni njemu zar niko odnosno zar svi šutije ti iskaže mora da progovoriš. Kaj nisam znao da će ovo kaže deset. Bolje da sam šutio. Kaže, Alija napisao Osman ibn Hanifu, pa je rekao, oni nisu bili prisiljeni ni da se rastavi, a nisu bili prisiljeni na prisegu. Ako, kaže, on hoće da se odvoji, onda će dobiti ono što su zaslužili. To jeste, nakon prisege koja je data, gotovo je. Kaže Osman, Osman ovaj je, je zadnja stvar koju smo očekivali da se može desiti među muslimanima, to jeste da dođe do razred Talha Zubere i Osman, uh, Ali je radijallahu anhu wa arda. Te noći, dakle kada su zanoćili muslimane predvodi Abdurrahman ibn Tab ibn Said, a onda su neznatni ili nebitni ljudi ili problematični ljudi ostavnika Basre onaj, pošli da vrijeđaju i da napadaju na muslimane. Kaže, ti noći je poginulo 40 muslimana, dakle ono što bi rekli mi, mi bi gajrl haq. Zatim su, kaže, uhvatili Osmana ibn Hanifa, stanovnici Basri, počupali su mu svaku dlaku sa tijela, i bradu, i obrve, i kosu. A onda su, kaže, Zubeir i Talha, kad su čuli za njega šta mu se desilo, naredili su da ga puste, da ga ne diraju, da ga ne ubijaju. Kaže, kad je došao kod Alije radi Allahu kaže, poslao si me, kaže, bradatog i kosatog, a ja kaže, vrata, vraćam, kaže, kao čosav. Kaže, Alija, dobro si, kaže, prošao. To jeste, ostao si živ, Nakon svega toga Alija radijallahu anhu je krenuo iz Medine prema Basri umjesto Šama. Nakon što je pripremio vojsku i nakon što mu se nije odazvo niko od ashaba, osim njih kažu petorca ili sedmorca, Alija radijallahu anhu je e, posticao, međutim, tražio, međutim, nismo se onaj odazvali osim šestorca učesnika na Bedru. A onda je Alija mimo njih od drugih od tabijina i drugih muslimana sakupi nešto oko 900 boraca. Susreo se Abdullahom ibn Selama radi Anhu u Rebzi, kaže pa je uzeo za povodac njegovog konja i kaže ja Emir al-Mu'minin nemoj kaže, izlaziti iz Medine. Tako me Allaha, ako izađeš iz Medine, nikad se više vlast muslimanima u Medinu neće vratiti. Kaže, pa su ga neki ljudi pošli vrijeđati, kaže, ali ja nemojte ga vrijeđati, kaže, on je dobar ashab Allahova poslanika, sallallahu alaihi veselem. Zatim je došao Hasan ibn Alija svoma ocu i rekao ja sam te, kaže, ispričavao, a ti si, me, ti si mi se, kaže, suprostavljao. Sutra ćeš, kaže, biti ubijen poput izgubljenog čovjeka koji nema ni jednog pomagača. Ali ja mu kaže, ti, kaže, plačeš poput curce, poput djevojčice. Šta je, kaže, to što si ti mene ispričava da sam ja uradio? Kaže, jesam ti rekao prije što je Osman ubijen, izađi iz Medine da ne budeš ti tu, da ne kažu da si kriv za bilo šta o njegovog ubijstva. Pa su, kaže, govorili ljudi sve i svašta. Zar ti, kaže, nisam rekao na dan kad je data prisega da ova žena i ova dva čovjeka koji, kaže, su izašli sa ovim što su izašli, da im se ne suprostavljaš, da, da ne ratuješ protiv njih. Kaže Alija radi Lanhu, to što si rekao za Osmana, ja sam kad bio spričan kao i ostali Asavi, kao i sam Osman. A to kaže što sam uh, odbio da mi se dadne prisega, odnosno što sam prihvatio prisegu kao halifa, pobojao sam se da hilafe se ne izgubi. A to što si, kaže, rekao za ove i za ove, ja, kaže, neću biti poput hijene koja će bježati, onda bude opkoljena, onda biti opkoljena i ubijena bez časti kaže, pusti me na miru, sine moj. Nakon toga je Alija radijalahu anhu naredio Muhammedu ibn Abi Bekru i Muhammedu ibn Džaferu. Kaže, ja sam vas postavio kao namjesnike za gradove, odnosno za koje kakav vilajete. Budite Allahovi te bar kvitala pomagači. Krenite, odnosno sakupite ljude i krenite iz Medine ali normalno da se krene iz Medine sa oružjem, da budu spremni za ono što ih čeka. Kaže, kada su došli do Rebze, ustao je prema njemu Ibn Abi Refa, Ibn Rafija, kaže, Emir al-Mu'minin, šta ti, kaže, hoćeš ovim? Gdje nas vodiš? Kaže, hoću i imam za cilj da postignem primirje. Ako, kaže, oni dođu, susretnu se sa, na, sa, sa nama, pa i ako prihvate i bješ, ako ne prihvate, onaj, mi znamo kako ćemo sa njima onaj, postupiti daćemo im njihovo pravo, a istrpit ćemo se. Kaže, ako se ne zadovolje time, kaže, daćemo, ostavit ćemo ih onako kako on, ako budu on nas ostavljali. Kaže, ako nas ne budu ostavili na, mi, na miru, kaže, mi ćemo se od njih braniti. Kaže, dobro ako je tako. Pa je onda Hadžar ibn Gazijel Ansari rekao, zadovoljni smo da radimo ono što sam ti, kaže, onako kako sam ti zadovoljio svojim riječima. A onda se pojavila skupina iz plemena Tajij kod Alije radila pa su rekli, došli, došli su stanovnici Tajija da se udruže sa tobom zajedno. Zatim su došli iz plemena Benu Esed i plemena Benu Tajij, pa se ponudili Ali radi Lohanhu da budu njegovoj vojsci. Kaže Ali radi Lohanhu, nemam potrebe za više vojnika, dovoljno me ovo što imam ja vojske sa sobom. Kažu, hoćeš li da, da te mi e, spasimo 10.000 sablji ili ćeš da idemo sa tobom, kaže, čuvajte me od 10.000 sablji, nemam potrebe da sa vama odnosno da idete sa mnom u rat. Alija radijalahu anhu i njegove vojske zajedno sa Osmanom ibn Hanifom, kao što je, kao što je Osman krenuo iz Basri, nakon što su uzeli i metak iz Betul Mala, Talha i Zubair, nakon što sve izdešavalo, Alija radijalahu anhu e, se susreo sa njima u mjestu Dhu Qar. Rekao sam malo prije da mu je tu Osman ibn Hanif došao, onako sav počupan, čosav, pa mu je Alija radi Anhu rekao, dobro si pošao, prošao, u tome je kaj hajr i imat ćeš išala nagradu za to. A kada je čuo za Talohu i Zubeira da su uzeli uh, imetak iz biti Mala Basre, kaže, gospodaru moj, nemoj dozvoliti da uspiju na onome što su namjerili i dadi im da vide zlo koje su njih dvojica počinuli. Kaže, ostao je, Ibn Ketir kaže, ostao je Alija u Zulharu, čekajući vijest od Mohameda ibn Bekra i njegovog prijatelja, jel, njegovog Irana jel, saputnika Mohameda ibn Džafera. Kaže, kad su došli kod Ali i radi Lahu Ešter reče, Ešter Nehi, kaže, ti si prijatelj Ebu Muse i ti si, kaže, družio sa njim stalno, odnosno, znaš da dobro ga poznaješ. Hajde, kaže, idite odnosno idite sa Ibn Abbasom i popravite stanje koje ste ostavili u Kufi, odnosno šta se sve u Kufi već izdešavalo. Pa je ustao Ebu Musa pred ljudima i rekao o ljudi, ashabi Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam su oni koji su bili sa, sa njim i najbolje ga poznavali od svih drugih ljudi. Ako ima, kaže, kakvog haka, on će vam on će vas posavjetovati. Nemojte se, kaže, izigravati sa Allahovom moći i nemojte se, kaže, suprostavljati Allahovoj i Subhanahu ta'la snazi. Ovo je, kaže, fitna u kojoj je onaj koji spava bolji od onoga koji je budan, onaj koji je budan je bolji od onoga koji sjedi, onaj koji sjedi bolji od onoga koji stoji, onaj koji stoji bolji od onoga koji jaše, onaj koji jaše bolji od onoga koji žuri. Stavite, kaže, svoje e, sablje onaj, u, to, u, u korice, prekinite tobolce, odnosno polomite tobolce, uništite konce na svojim lukovima. Spaste svakoga onoga mazluma i onoga koji je protiran. Vidjet ćete, kaže, će ova fitna se pokazati, a onda se, kaže, Ibn Abbas Ještar vratila Ali i rekli su mu kako se obratio Ebu Musa onaj narodu Kufi. Zatim je poslao Hasana i Amara Ibn Jasira i rekao Amaru, i te, kaže, vi popravite stanje od onoga što se svega dešavalo od nereda. Kaže, pa su otišli a sa njima je bio Mesru Hibn Ežda. Kaže on, Amaru, zašto ste ubili Osmana? Kaže, Osman nas je, kaže, vrijeđao i bičevao. Zbog čega ste ga, kaže, kaznali? Kaže, nismo ga kaznali, nit sam ga ubio, a žao mi nije. Amar ibn Jasir kaže, nit sam ga ubio, a žao mi ga nije. Kaže, kad jebu Musa, nakon toga susreo se sa Hasanom ibn Alijem, zagrlio ga, i kaže on Amaru, jajbal je gdan, zar ste, kaže, vi ubili Amirul Mu'mini Osmana radilahu anhu. Kaže, rekao sam da ja nisam, a nije mi, kaže, žao za ono što se desilo. Abdul Khair kaže, tada su se kaj podijeli muslimanu četiri skupine. Skupina koja je bila sa Alijom radila Anhu Kufi, skupina koja je bila sa Talhom i Zubeirom u Basri, skupina koja je bila sa Muavijom u Šamu i skupina u Hidžazu koja se nije niti se borila, niti je u bilo čemu učestvovala sve, sve ove fitne. Kad su Amar i Hasan se popili na Mimberu da pozivaju onaj, ljude da krenu u tabor Ali radila Lanhu, svaki put je Ebu Musa ispod Mimbere stojao i govorio ljudima sjedite, nemojte ih slušati, sjedite, nemojte ih slušati. Kaže jedno, između ostalo kaže Hasan, teško te bilo, majka te ne imala, kaj pusti nas na Mimberu. A onda je, kaže, Alija poslao Leštara, pa je on smijenio Ebu Musu Elešariju, radi, Elešarija radi Allahu anhu u Kufi i on je preuzeo namjesništvo u Kufi. Hasan je iz Kufe poveo 9000 vojnika zajedno se skupili sa Alinom vojskom, a kažu da ih je bilo ukupno 12.000. Kaže, susreo se sa Alinom Rajalanhu u Zilkaru, a na putu im se pridružio uh, Ibn Abbas i rekao ostalonici Kufe, vi ste, kaže, oni koji su susretali sa kraljevima ne Arapa, pa ste, kaže, svaki put ih rastirali. Ja smo, mi smo vas, kaže, pozvali da prisutujete sa nama, sa, vaš, sa, naš, sa vašom braćom ostalonika Basri. A onda je Alija radijallahu anhu poslao Kaka ibn Amra i Sada ibn Malika i Hinda ibn Amra i još pojedince koji je istakao poslao je da se susretnu sa Talhom i Zubeirom. Pa se kaže Kaka ibn Amra prvo susreo sa Išom radijallahu anha u Ardaha. Kaže on njoj što ste došli kada došli smo da popravimo stanje. Kaže i mi hoćemo da se stanje popravi, hoćemo da dođe do, do mira. Ako ste kaže za mir, mi ćemo ga postati, ako niste, kaže nećemo ga postići. Kaže, pa je onda otišao e, kod Talha Talhi Zubera. Kaže, zbog čega ste vi došli? Kaže, došli smo zbog primirja. Kaže, mi smo došli zbog primirja. Ali mi, kaže, prvo tražimo da se onaj riješi ubice Osmana Radilanu. Kaže, kako ste riješiti ubice Osmana Radilanu? Kad je sa njima bio Harkos Ibn Zuhair i sa njim 6000 onaj, ljudi Haridžija. Nakon toga što su se, kaže, razišli, kad god biste vi, kaže, onaj, pokrenuli bitku protiv njih, ne biste, kaže, uspjeli, jer njih, kaže, više nego vas, s jedne strane. Sa druge strane, ako ih, kaže, ostavite, bit ćete optuženi za ono što smo mi optuženi. Ako i ne budete se vi borili protiv njih, isto ko se mi ne borimo, isto se propis odnosi na vas. Ako ih, kaže, napadnete, izgubćete, kaže, rat. Vi, vi, kaže, to znate. Kaže, pa je u ovim trenucima, dakle, došlo do sporazuma između Kaha ibn Amra i Aiše i Talhe i Subeira, jer su svi shvatili da nijedan tabor ne želi rat, nego je bitno da se muslimani ujedine i da muslimani onaj zajedno mogu e, se suprotstavili suprotstaviti problemu to jeste haridžijama ubicama Osmana radijallahu anhu kada je Alija čuo da Zubair Talha i Aisha neće rat on kaže sutra ja kad spremam svoje vojske i vraćam se odlazimo odavde iz Ilkara i kaže sa mnom neće otići niko onaj koji je bio ubica Osmana radijallahu što znači da će šta Alija rat da će Alija sve lišti života Kaže, u tom trenutku je Leštare Nahaj, kaže, aha, znali smo kad je za stav Talahe iz, iz Ubejra, a nismo znali za stav Alije Radjelanu do, ovoga, do ovoga trenutka. Kaže, ako budemo, se, ako budemo prepustili da oni postignu primire i da se vrati svaku u svoj grad i u Basru, i u Kufu, i u Medinu, mi smo, kaže, ti oko koji će se on sakupiti i oni koji će oni ratovati. Kaže Eštar, dajte mi svoje, kaže, mišljenje, stavove, šta da radimo. Kaže Ibn Seuda, Abdullah Ibn Sebe, ja, kaže, ne smatram ništa drugo, osim da se borimo protiv njih. Jer je Eštar smatrao i rekao, najbolje bi bilo da ubijemo Aliju i da ga, kaže, pošaljemo tamo gdje smo poslali Osmana. A njihovo objeđenje bilo gdje da otišu Osmanu Jeste, oni su ga protekfirili. Kaže on, nije ti lijepo mišljenje da ubiješ Aliju, ali ja mislim, kaže, da se trebamo protiv njih boriti. Nemoj kaj zaborav da je nas sad trenutno samo dvije i pol hiljade. A Talha i Zubeira njihovih, kaže, prijatelja je pet hiljada. Mi im se, kaže, ne možemo suprostaviti. Kaže Galib, odnosno Galab ibn Hajsem, kaže, pustite ih, nek idu svojim putem, hajmo mi, kaže, pobjeći negdje u neke krajeve, gdje ćemo, se, onaj, gdje ćemo mi napraviti svoju državu kaže Abdullah ibn Seba, loš li, kaže, tvoj stav? Ako, kaže, ostavite da odu, a mi se, kaže, negdje sklonimo, nemojte, kaže, misliti da neće kai postati vojske protiv nas, da nas iskorijeni. A onda je Abdullah ibn Seba rekao, Allah ga uništio, najbolje bi, kaže, bilo da sačekamo mrk, mrklu noć, a onda da napadnemo na oba dva tabora. Kaže, pa se dogovorili, kada su dobro sa ljudi ušli u noć, pa su napali na jedan i na drugi tabor i na Talih i Zubeirov i na Alin radi Allahu anhu. Kaže, pa su povikali od Talih i Zubeira šta je bilo, napali su nas, kaže, stanovnici Kufej. Ali ja radila njegove vojske su rekli šta, nastavno napali su nas ko? Talha i Zubeir. Kaže, pa je došlo do ogromne bitke u oba tabora. Ova noć je bila noć presedana, to jeste Haridžije su shvatili da će oni stradati, dakle nakon ako musliman se onaj dogovori. Ali radi Allahu je u svojoj vojsi imao 20.000 vojnika, a Aisha, Talha i Zubair oko 30.000. Dakle, 50.000 muslimana se sastalo onaj u ovoj bitci oko Devi. Kaže pa je Sivar Qadil Basri rekao jaumul mu'minin, idi, kaže, izađi među ljude, ne bil, kaže, Allah te bareke vetala popravi stanje onaj tvojim riječima. Kaže, pa je stala, kaže, pa je stala i povikala na jedno uzvišno mjesto, pa je povikala među muslimane da je sasušaju, da prekinu sa borbom, a onda su, kaže, oni od Haridžija koji su iskoristili ovaj trenutak napravi fit, fitnu, onaj, gađali su njenu devu do te mjere da se čitava ona nosiljka na devi, u njoj se pozabadala strilika je bila je poput uh, ježa. Kada je vidio Alija radio Anhu, do čega je došlo i da je veliki broj muslimana koji su pali na jednoj i na drugoj strani, predama je stoji da je poginulo 10.000 muslimana tog dana, samo na tom danu oko devi, kaže Alija Hasanu, kaže, sine moj, da sam te Bogdom poslušao i da sam Bogdom, kaže, umro 20 godina prije ovog događaja. Kaže, babo, govorio sam ti da ne učestvuješ u ovome. Susrelo se nakon toga Alija, dakle u toku bitke, susrelo se Alija i Zubir i kaže Alija, Zubire, Allahom te, kaže, prozivam. Jesi li čuo, kaže Allahom, poslanika, sallallahu alaihi sellem, kad je rekao, Zubire, borit se protiv Alija, bit ćeš nepravedan. Kaže, jesam, sjećam se. Kaže, pa iz, onaj, Zubir okrenuo svoga konja i rekao, ja ne vidim ništa osim da napuštam ovu bitku. A Iša je već bila opkoljena i mogla je da strada. Zubir je, kaže, već onaj, odlučio da napusti, a Talha radijallahu anhu, njega je pogodio Mervan ibn Hakem strijelom u nogu, tako da mu je nogu zakovo na, na, na jahalcu na konja, pa je konj zajedno pao sa njim i pričepio ga. Onda je on povikao Allahove robovi spaste me, robovi spaste me. Kaj pa je prišao njegov, jedan njegovih robova sluga, pa ga je podigao i poveo, kaže, nemoj me nigdje voditi, vodne, me kaj negdje sakrimo u neku kuću. Kaže, pa je u toj kući Talha radila anhu varda preselio jer je previše iskrvario, zato što je govorio pokrime, hladno mi je, a to je, kaže, bio znak da je izgubio mnogo krvi. <sighs> Zubair radi anhu, i kasnije će doći dakle, priča o njemu, kada je napustio ovu bitku, isti oni koji su ga podržavali u borbi protiv Alije radi anhu, su rekli, doveo nas je, a sada bježi kaj napušta. Pa se, kaže, među njima istako Amr ibn Džarmuz, došao je, pokazao se kao prijatelj i našao ga je na jednom mjestu kako spava u Kajlul nakon svega tih bitke. Kaže, pa ga je on onaj probu kopljem, odnosno on ga je probu, se reći, e, mačem. Problem koji je doživjela taj dan Aisha radijala Anha jeste da svako ko je uzeo za povodac deve i je njuču u ovoj njenu devu, da mu je ruka bila osjećena ili bio ubijen. Kaže, 70 ljudi je taj dan izgubilo život, svi oni koji su je, koji su je devu vodili. Među njima su isto, istekli, istakli uh, pripadnici plemena Benu Nađije, za njim Benu Vabe. A onda Benu Adij, Ibn Abdul Menaf također su bili oni koji su vodili njenu devu i ona vam spominje ovdje mnogo imena oni koji su stradali toga, toga dana. Pa je, kaže, neko povikao, osjecite devi noge, nek padne na zemlju, a majku pravovjernih uklonite. Kažu da je to predložio Haha ibn Amr. Jer, kaže, previše je ljudi izgubilo život radi deve. Kaže, pa je neko osjekao nove, ona, ona deva je pala, a onda je osjekao glavu, skinuli su nosiljke sa, ona, sa devi, ispustila Aishu radi Al-Anha da je sakriju na sigurnu, a onda je jedan od špijuna Ibn Dabijel Međaši'ija provirio, i stavio glavu unutra kod Aishu radi Al-Anha pa kaže, vidim, vidim, kaže, riđokosu. Kaže Aisha radi Al-Anha, molim Allaha da te osramati, da ti ruku osjeće i da umreš, kaže, go. Kaže, u Basri je poginu, bio je razapet, osjećena mu je ruka, a onda je, kaže, bačen u jednu uvalu bez komada odjeći Allah ga prokleo. Te noći je umul mu'minin e, donešena, odnosno vraćena u Basru. Sa njom je bio njen brat Mohamed ibn Abi Bekra. Mohamed ibn Bekra je bio zajedno sa Alijom radijalahu anhu. I Alija radijalahu anhu je naredio da čuva svoju sestru, da je spasi i da je onaj odvedu. Kaže Aisha radijalahu anha, ovo je, ovo je, kaže, bio nesporazum između žene i njenih djeverova. Jer Alija u suštini je šta? Iz porodice poslanika sallallahu alaihi veselam. Pa je Alija radila Anhu prihvatio to kao tako, ona i ovo je bio samo znak da oni nisu jedni drugi mrzili kao što to žele da prikažu onaj neki mimo ehlu suneta vel džemata. Dobro. Kaže, kad je Alija radila Anhu prošao pored Safije, Eh, žene od Abdullaha, a tog dana su poginula dvojica braća Abdullah i Osman, kaže ona, molim Allaha da tvoji djecu učini jetimima, ko što si ti, kaže, učinio Osmanovu djecu jetima. Kaže, pa je neko rekao, ali hoćeš li, kaže, ušuti ovu ženu? Kaže, bola ne bi ju teško ti bilo, kaj mi nismo žene ušutkavali kad su bile mušnikinje. A nekom da sad ušutkujemo žene kad su onaj muslimanke. Aisha radijallahu anha nakon ovoga je bila e, spašena, spremljena po naredbi Alije radijallahu anhu, a zatim ona je postaje vraćena u Medinu i samim tim je bitka i završena. U ovoj bitci je poginuo, dakle, od istaknuti Talha ibn Abdullah, ibn Osman ibn Amr ibn Kaab ibn Sa'ad al-Tamim, Ebu Muhammed al-Kuraš i Tejmi, poznat pod Talhatul Khair, Talhatul Fayad, Talhatul, Talhatul Džud, Talhatul primio islam davno i to od Ebu Bekra radi Allahu anhu ili podao Ebu Bekra radi Allahu anhu. Kaže, Huvelid ibn Eladavije je vezao njih dvojicu zajedno jednim konopcem i njega Ebu Bekra. Kaže, ta, ta, tako da Benu Temimu nisu ništa mogli pomoći, ali su njih dvojicu, kaže, uvijek zvali Karinan, to jeste dvojica nerazvojnih prijatelja. Učinio je hiržu, pa je Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam pobratio njega Ebu Ejuba El Ansarija. Pristuo je svim bitkama sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi sallam osim na Bedru pa kada je, jer je otišao u trgovinu, pa je Allahom poslanik sallallahu sallam nakon bedra rekao da se talhi odvoji dio, udio od plijena nakon bitke. Čuvao je Allahom poslanike sallallahu alaihi ve sellem na Uhudu, pa je Allahom poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Euđebe talha, to jeste talha je zaslužio džennet, jer je talha, njegova desna ruka je stradala upravo kako je štitio Allahom poslanika sallallahu alaihi ve sellem od sablji, lukova i kopalja mušrika. U ovoj bitci oko deve, njega je pogodila strela, neki kažu da ga je pogodio Mervan ibn Hakem, onako kako se malo prije opisao. Kaže, neki čovjek je došao Ibn Abbasu i rekao, usnio sam Talhu tri noći. Kaže, premjeste moj kabur, smeta mi voda. Kaže, pa su otkopali njegov kabur, kupili su neko mjesto za njegov kabur, pa su mu prenijeli kabur. Onda kad su ga otkopali, kaže, njegovo lice, njegovo tijelo je bilo isto na dan kad je i ubijen radi Allahu anhu varda. Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam za njega je govorio ko hoće da gleda u živog šehida, ne gleda, dakle živog šehida na zemlji, gleda u talhu radi Allahu anhu varda. Također Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam rekao talaha i Zubair su moje komšije onaj u dženetu. Zubair ibn Abam, ibn Huwailid, ibn Esad, ibn Abdul Uza. Koliko imamo da je zana Njegova mati je Safija bint Abdul Mutalib, tetka Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem primio islam kada je imao samo 15 godina, neki kažu e, da je imao i manji od toga. Učinio je hidžu u Abesiniju, a zatim u Medinu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i pobratim između njega i Seleme ibn Selame ibn Vokaša. Ukče svoje svim bitkama sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi ve sellem, pa je Allahov poslanik, sallallahu alaihi ve sellem na dan bitke Al-Ahzab rekao ko će nam donijeti habere od mušlika, pa je svaki put ustao Talha radijallahu anhu, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve svaki poslanik ima svoje pomagače, a moj pomagač je Talha radijallahu anhu Preselio je onako kao što sam malo prije spominjao da su ga izdali, odnosno su koristili uh, eh, onaj, to što se on povukao, Amr ibn Džarzum, Džarmuz, ga je našao kako spava u Kajlul. Neki kažu da ga je odšao sajim da je Talha predvodio namaz, pa da ga je on onaj ubio onaj u namazu. Kada Talha umru, njegovim ženama svako je pripalo milion i dvijesta hiljada dirhima. Trećinu je od svog imetka uvakufio na Allahovom putu 19 miliona i 200 hiljada dirhima. 38 i 600 dirhima su naslijedila djeca – dug koji je ostavio za sebe bio je milijon i dvijesta hiljada dirhema, tako je kad se kaže sve sabralo, izađe bli, približno 60 miliona dirhema koji je on ostao, ostavio iza sebe. Kaže, sve je to zaslužio u ratovima i od svoje trgovine. Sve ono što je zaslužio dakle, od plijena uh, u borbama i ono što je trgovao od halal svoga i imetka. Nakon njegove smrti ostalo je hiljadu robova koji su njemu davali plaćali harač, to jest koji su njemu samo plaćali porez. Radi lanhu wa arda. Ove godine je došlo do previranja u muslimanskoj državi u Egiptu i u Šamu u pripremama vojski. Moave je pripremao vojske da napadne na Muhameda ibn Ebi e, Bekra, odnosno Muhameda ibn Ebi Huzeifu, jer Muhamed ibn Ebi Huzeife ibn Utbe kad mu je otac preselio na jemami, Osman, ga je, Osman ibn Afan ga je uzio kod sebe da ga odhrani kao dijete. I kad je rastao, kaže Mohamed Osmanu, deme, kaže, postavio kao namjesnika neki od država. Kaže, kad bude vrijeme, zato postavit ću Kad je narastao, to nije doživio od Osmana radi lahanhu, niti kad bio namjesnik bilo čega. Kaže, pa mu je to u prsima kolalo i zbog toga je mrzio Osmana radi lahanhu i bio jedan od glavnih pokretača i onoga koji je smijenio, on je smijenio Sada ibn Abdullah ibn Abi Serha u Egiptu. Kaže, pa je Moavija njega kao glavnog krivca uzimao e, za krv i za ubijstvo Osmana Radelanu, pa je Moavija pripremao svoje vojske šama da napadne na Egipat. A Egipat je bio pod upravom koga? Alije. Pa je Alija Radelanu pripremao svoje vojske da se suprostavi Moavi i Moavinim vojskama i da odbrani svoga namjesnika i onda je došlo, dakle ovo je bila priprema za bitku na Sifinu, o čemu ćemo inšala govoriti sljedeći put. Wasallallahu ala sayyidina nabina Muhammed wa ala Muhammed wa jazakumullahu khairal jazaa. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي